Draga braćo, mi ćemo večeras bedni Allahi ta'ala podijeliti ovo vrijeme da koju progovorimo o požrtvovanosti za Allahu u vjeru. Tako smo, me braća zamole da večeras nešto o tom progovorimo pa sam izašao u susret bedni Allahi ta'ala. S tim da nećemo govoriti ustaljeno o ajetima koji govore o žrtvanosti, o onome što je došlo od suneta Allahu poslanika alaihi od biografije ashaba, tabi'ina, islamskih učenjaka. Bježat ćemo u prvom dijelu samo da to spomenemo, inša Allah. A drugi dio ćemo posvetiti onima koji su ovu priliku propustili ili koji su se povukli. Naravno, najslikovitiji primjer žrtve ili požrtvovano se za Allahu Đelešanu vjeru ćete naći u biografijama poslanika i vjerovjesnika kroz Allahu Azza wa Poslanici, braćo moja draga, izbora nisu imali. Jesu li imali izbor? Nisu. Morali su izvršavati ono što im Allah Azza wa naredi ukoliko je bila suprotnost od onoga Allah Đelešanu kako prijeti samo poslaniku sallallahu alaihi kaže šta? Da bi mu presekao žilu kucavcu odnosno ako ne bi postupio po ono što me Allah Đelešanu dakle poslanici sallallahu alaihi ili sallallahu su bili od onih koji su najviše se žrtvali za Allahu Đelešanu vjeru A svaki onaj koji slijedi poslanike ili, ili vjerovjesnike je odmah za njima. Stoga, ako ćeš tražiti insana koji nosi osobine ili koji ima osobine koje su imali vjerovjesnici i poslanici, naćeš kod onih koji žrtvuju svoj život za Allahu Đelešanu vjeru. Kada govorimo žrtvati svoj život za Allahu Azza vjeru, nije samo braćo moja draga, draga izaći na Allahu onaj put ili boriti se ima Allah Azza braniti Allahu Đelešanu vjeru, ne. Naime, mi znamo za mnoge islamske učenjake koji nikada nisu kročili svojom nogom na Allahom putu. Ali su svoje tijelo, braća moja, dala dali na raspolaganje Allahove azevađele vjeri. Ja znam nekoliko živih primjera ljudi koji su danas bolesni. I odboluju od nekoliko raznih bolesti. Zbog čega? Zbog neprospovanih noći. Jedan od primjera jednog šeha za njega sam su braće dole govorio. Kaže, njegovi sinovi ne znamo kad babo naš uđe u šta radi. Zaključa se i gotovo, čitavu noć provede. O tu, u iščitavanju, učenju. Zbog čega? Jer mora podučiti one koji nisu na tome stepeni. A vi dobro znate oni koji studiraju medicinu kako nespavanje utječe na insana. Deset godina u modernim zemljama je tamo 20 godina ako žena radi penzionišu, ako rodi noćne smjene. Penzionišu takvu ženu. Oboljene na živce i tijelo i malaksano. I čak više ne može da rađa, primjer radi. Deset godina, koliko se ne varam. Ako radi noću u smjenu, postoji mogućnost da ne može više rađati. Tako isto sa tijelima islamskih učenjaka koji noći probdiju tražeći znanje da bi podučili ljude. Jedan od najljepših primjera kroz Allahove ajete naćemo, braćo moja draga, u suri Nuh, koja govori o Nuh alaihi Šta kaže Nuh a.s. Kale rabbi, da'autu qav, inni da'autu qavmi lejlen wa nehara. Felem jezidhum du'ai illa Gospodaru moj, ja sam svoj narod, kaže, pozivao, pa ste, noću i danju. Nije rekao danju i noću, nego šta? Noću i danju, zbog čega? Zato što noć ostavlja dubli ili tragičniji efekat na tijelo insana. Noć kad insan ne spava, kako se osjećate, braćo? Ne prospavajte jednu noć, kako ćete ujutro osjećati? Lahko ili teško? Ima li ko da radi noć u smjeru od vas? Kako se osjećaš kada dođeš ujutro, kad se vratiš kući? A šta da te neko u 9 sati probudi, da moraš ustat? Kako se osjećaš? Šta misliš kad tako bude 950 godina? Ili čita tvoj život? Zašto 950 godina? Za ne kaže Allah azza wa jalla da je poslao Nuha, va sada Nuha ila qawmi, fa fihim elfe senetin illa hamsina ame. Kaže i poslali smo Nuha njegovome narodu i ostao među njima kao daja da ih poziva hiljadu manje 50, odnosno 950 godina. Ovo je kuranska riječ, Da neko kaže, je moguće to? 950 godina u pozivanju ljudi kako lejlen venehara kako je njegovo tijelo bilo? Šta ima od svoga života? Šta je njegova supruga od njega dobila? Ili šta su njegova djeca od njega dobila? Naćete neki, oženio se, kaže, čim ode negdje, odu u džamiju, kaže, vrati se ba brzo. Ili moram putovati negdje, odložim predanje, ova, ne moju sad zadati dugo. A šta misliš da ti takav svaka, svaki dan ili svaka noć bude? Jesi stopio ugovor sa Allahom azza Prekid tog ugovora je tragičan. A njegovo ispunjenje jeste šta? Džennet. je zidhum du'ai ila firara. Ovo je, braćo, zabrinjavajuće. Vi naravno očekujete da insan kada se žrtvuje, kada radi i poziva Allahu subhanahu wa ta'ala, da očekuje odmah rezultat. Jel tako? Ali ako ne vidi odmah rezultat, odmah se povuko, kaže više neću da radi, više neću pozivati. Ja sam braćo radio, radite vi sada. Međutim, pogledajte u primjeru Nuha, ne samo da nije bilo rezultata, nego šta kaže Allah Azza wa Jalla? Naprotiv kaže i moje pozivanje njih Allahu subhanahu wa ta'ala nije povećalo kod njih osim šta? Bježanje od onoga u šta ih pozivam. Ne da su ostali na jedan jedan. Naprotiv, bježe od tebe kad te vide. Zamislite, braćo, da vam navedem samo primjer da to bolje shvatite kad vam dođe neko na sjelo koji razgovara samo o automobilima. Čovjek poznat po tome kad dođe samo o automobilima govori, izišao novi model, prokvario mi se mjenjak, išao sam u ne znam, nije, vozio sam 180, ufatila me policija, kazam samo o tome priča. Zamislite takvog čovjeka imate u svome društvu. I vi sad sjedite lijepa društvo imate tamo, govorite Allah vjeri, tamo ide ona i kaže, e, evo opet onoga, sad će opet to kod govoriti, hajmo mi pobjeći. Dosta više. Zamislite Nuh alaihi 950 godina svoj narod poziva noću i danju, samo o tom im govori. Pa oni bi šta uradili kad bi ga vidjeli da dolazi, šta bi govorili? Bježi. Nećemo da ga slušamo. I kada je više vrijeme isteklo i kad su odbili što su odbili i u laž utjerali, kaže Allah i pozvao nas je Nuh. فَلَنِعْمَ muđibin. A kako smo mu se, kaže, divno odazvali, odnosno na njegovu dovu kad je pozvao Allah, a za više ne može. Kako je bilo to? Odnosno, odazivanje ili šta je bilo to? Allah subhanahu wa ta'ala šta kaže? ففتحنا عليهم أبواب السماء pa smo kaže otvorili na njih šta nebeska vrata zbog čega da spušta se kiša وفجرنا الأرض ماء i otvorili smo zemlju odnosno raspukla se zemlja ovaj, sa izvorima Zamislite sada kada se spušta sa nebesa kiša, a iz zemlje kada izvori izviru. Šta će se dogoditi sa narodom? Neophodno da bude potopljen. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala da je, Allah, da Nuh a.s. između ostaloga rekao Enni maglubum fantasir, ja sam gospodar moj pobjeđen. Nadjačali su me. Fantasir, pa pomozi. I pobjedi one koji su mene nadjačali. Braćo, neminovno je da nakon, kada insan dadne svoj život za pozivanje Allahu ili Allahu Đelešanu putu pozivajući ljude govoreći Allahu Đelešanu vjeri ustrajno da njegova doba mora biti kod Allaha Azza wa inša Allahu ta'ala vidnila. primljena ili odbijena primljena žrtvovo si se skroz dao si svoj život i svoj metak i došlo je vrijeme kada podigneš svoje ruke za onoga koji odbije braćo moja draga dova takvog insana shodno ajetima i shodno sunnetu i praksi koja je bila poznata kod Selefa biva primljena. I teško onom protiv koga ta doba bude proučena ili na koga se bude odnosila. Naravno, braćo, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vi znate dobro kako je prošao Mekke. Da su ga, između ostaloga, odmah na početku karakterisali kao ludaka. Također znate dobro da su ga tri, tri godine izolirali sa onom skupinom koja se sa njim ili povjerovala zajedno sa njim. Tri godine su bili izolovani u pustinji. Ne samo to, nakon toga morao se je kad je činio hijđu iz Mekke u Medinu kriti po pećinama. Jel tako ili nije? Sve ovo, braćo moja draga, je, je medresa ili škola za onoga koji hoće da se žrtvuje na Allahom Đelešanu putu, odnosno da pridonese nešto za islam. Neminovno je da prođeš kroz Kad si počeo da kanjaš, kad si bio normalan, kaže normalan nisam mašala, fin, počeo si klanjati, odmah si zasmetao komšijama. Počeo si ići u džamiju, zasmetao si selu. Jesi se počeo da kitiš sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa zasmetao si i onima u džamiji. Ne znači. Zato kad budemo dole govorili o, o hadisu jednome, vidjet ćete zašto, zašto ta insan koji se drži Allahu Đelešanu, jer je čak i onima koji se pripisuju islamu. To je govor imama Zaje, kasnije ćemo navesti. ako zaborim, posjetiti na to, inša Allah. Dobro. Također Ibrahim, alihi salatu wasalam, braćo moja drago, samo na brzinu je bio od onih koji se žrtvovali za Allahu Đelešanohu vjeru i bili požrtvovani na Allahom putu i radili na tome ljude pozivali. Koliko imate oslikanih primjera. Međutim, one koji on pozivao, šta su mu radili? Pozivaš ljude, bolan hajru, čupaš ih iz šaraj očividnog i njima i tebi. I šta su mu radili? Bacili ga u vatru. Kaže Allah Đelešanu, ja naru kuni berdan wa salama ala Ibrahim. O vatro budi hladna i na kome? Ibrahim. Varadu bihi kejden feđa'alnahumul ahsarin. I kaže njemu su pleli spletke. Stalno. Kako da mu naudimo sa bilo koje strane. Feđa'alnahumul ahsarin pa smo ih učinili da su šta? Poniženi i pobjeđeni. Ovako je, braćo moja draga, sa Allahom Đalešanuhu, robovima koji se predaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Neizbježno je da moraju pobjediti. Neizbježno je da moraju pobjediti. Sad će dobrost pa dobro, kakav to, subhanallah iladim, koliko su, kaže, oni koji pozivaju Allahu bili. Koliko su oni koji pozivaju Allahu i tude se na Allahom putu zatvorili i optužili za raznim imenima. A to je obećano. Ima nasru ili pobjeda ili šehadet. I ovo ko ne razumije, nije, braćo moja draga, čak osnove Islama dobro shvatio. Vjernik nikad ne gubi. Nikad. Ako te ubije, ako si bio kako treba, šehadet. Nego je strah za tebe ako si bio monafijak. Sam sebe si obmanuo da si vjernik, a nisi bio vjernik. Pa si na tome ubijen. Ili zatvoren. Kažu islamski učenjaci da čak i zatvor insanu donosi koji je bio na Allahom Đelešanu putu i na tome i požrtvan bio i pozivao, donosi hajra, donosi hajra. Ibn Qaim al iza za svoga šeho islama, šeho islama Temiju govori između ostaloga da bi znao govoriti šta? Šta mi kaže mogu moji neprijatelji? Njega su zatarli braćom gdje god dođe zataruju ga. Kaže, zatvor je za mene osama sa mojim gospodarom. ako me protjeruju, ka to je za mene šta? Turizam. Tako je svačao. Zašto? Jer je dobro znao što mu Allah Đelešanu beće u Koranu. Što mu je došlo u sudatu poslanika Muhammeda sallallahu sallam. Kao što ćemo sad malo kasnije da vidimo. Kaže Ibn Qajm al-đavzi. U jednom od svojih dijela kaže, čuo sam ga da kaže. Između ostalo kaže, El mahbusu huve men hubise kalbuhu an rabbi. Znate šta je mahbus? Habs. Uhapšen, hapšine Vidite, to je zarabske riječ. Kaže, uhapšen je onaj, strpan u zatvor, onaj čije je, kaže, srce zatvoreno od njegovog gospodara. Nije onaj što se ga a bio kako treba mjernik. Jok. Ti si sa Allahovom knjigom. Braća, Allahi znam za ljude koji kažu da su, kad su ga zatvorili, da je Allahovu knjigu na, zapamti unutra. Kaže, hvala i ne mogu se zavariti. A to je blagodat. Momak mladić poput vas, u arapskim zemljama bilo to ajde, dođe, pokupite. Zato. Ne znaš ni koliko ćeš ostati. A on samo šta Allahu Đelešanu knjigu zapamti. I izađe, kad izađe, izađe Hafiz za lave knjige. Da je ostao na Dunjaluku normalno da je živio, da se oženio djecu imao, možda bi otišao u zabludu. Blagodat. Ne znaš gdje te čeka. A kaže zatim, a zarobljenik, mesur, jeste, kaže onaj, koga su njegove, njegovi čefovi i prohtjevi okupirali. To je zarobljenik al esir. Onaj, kaže, koga su njegovi prohtjevi i čefovi zakovali ili okovali. Tako opisuje u same temije one koji, što bi rekli mi, odu sa sunčeve svjetlosti u tamnice. To je. I ovo je neizmjerno da se dogodi sa svim onima koji su na pravome putu, bi ibn Zašto? Zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ketebe rabukum. Ha. ene rusuli. Kaže, tvoj gospodar je već. Šta znači ketebe? Ko uči arapski? Ha? Pisati. Jok. Ketebe. Fi'al mabi, Ko je? Ha? Ketebe. Fi'al mabi. Glagol u prošlom vremenu. Što znači šta? Završena stvar. Gotovo. Zapisano je. Nema šta da sad pišem. Hoću pisati, neću pisati. Jok. Ketebe. Gotovo. Zapisano je. I tvoj gospodar je zapisao Le agliberne eneva rusuli. Ja i moji sigurno da pobjedimo. E ovdje, braći, imamo sad malo škala ili problema. Odnosno, ovaj glad, le agliberne. Ima li ko da arapski jezik uči? Ima li ko da vas, E, barek Allah, pik. Koja dva pojačanja? La minun. Dva pojačanja je ovaj glagol nosi. I ova pojačanja dolaze samo u glagol takozvani onaj mudarija, odnosno u sadašnjem vremenu. Dva pojačanja. Lam, le. Imate nun Le agli benne, Sigurno i sigurno ćemo ja i moji poslanici da pobjedimo. Ovo je, braćo, ajet koji unosi radost u srca svakog onoga koji se žituje na Allahom Đalešanom putu i ovo je, braćo moja, tuga i žalost za one koji se suprostavljaju takvima. Jer će biti sigurno poraženi. Sto posto. Zašto ovdje kaže Varusuli, zašto ni rekao i ostali? Braćo moja draga, za, mi znamo za hadije kaže Allah poslani sallallahu alaihi wasallam al zaista su učenjaci, nasljednici vjerovjesnika. Svako onaj koji se uputi stazama vjerovjesnika, on je njegov nasljednik. Miraz je uzeo od vjerovjesnika. Tako da on spada u značenje ovog ajeta. Dobro. Međutim, braćo moja draga, ono što je već vidljivo jeste da mnogi posustanu na ovome putu. Iz raznih razloga. Vi znate, u prijašnjem sistemu komunističkom bila je takozvana tajna služba koja se zvala kako? Udba. Danas isto udbe postoji. Samo kroz drugačiju odjeću. I to je, braćo, poznato u svijetu. I tako i u islamskom ili arapskom svijetu. Međutim, nemojte da insan posustane na tome. Takva udba je bila još u vremenu Abdulmelika, jednog od halifa koji je prvi uveo, kako navodim imam Kurtubi, takozvanu tu tajnu službu koja je pratila ljude šta govore o halifi i o hilafetu. Kaže bi oko 70 ljudi koji su špionirali. Šta bi kođe rekao? I trčali bi, vladaru rekao je tako rekao tako. Za jednog od tabi'ina se prenosi učenjak jedan, kaže na njegovom kružio koji je upitan, kaže šta, onaj, može to, kaže neko doda kaže ne može. Pa je kaže ovaj rekao, ma može li to, kaže halifa, kaže jedan je rekao, kaže ne može čak ni halifa, kojem kaže nego čovjek samo. Pa je otišao i prenio to. Pa je on pozvao odmah ovoga šeha na razgovor. Kaže, ili istina tako bilo kod tebe? Kaže, nije bilo. Kunio se Allahom, Allahom se kaže kunim. Pa je halifa naredio da se ovaj špijun izbičuje. Ti si mi donio informaciju, a on se kuni Allah, da to nije istina. I bit će vanje. Poslije ovaj vidio ovoga učenjaka i rekao ma stite, kaže bilo ti si učenjaka, Allahom se na laž zaklinješ. Kaže, draže mi je, kaže tvoja leđa, nego kaže vrat onoga koji je to rekao. Jeste razumjeli ovo? Jer da je rekao, jes, bio je taj i taj, šta bi se dogodilo sa njim? Ubijen. Nego draže im je kada dobiješ ti po svojim leđima, nego da ode glava onoga koji je to zaista rekao. Dakle, ovo je bilo uvijek i bit će do sudnjega dana dok Allah azza bude htio, dok ne bude šarijatska policija bila. Ili šarijatska obještana služba bila. Dok god toga nema, uvijek će biti da neko nekoga... A jeste. I to nas ne zanima. Dakle, insan posustani jedan od hađija dole kod nas jedno mi kaže kaže zvao me kaže jedan moj dobar kaže prijatelj hoće mi hajra dobra mi hoće pa šta pa kaže rekao mi da sam kažu zapisan dole u crnu knjigu neku ne znam crna ili zelena ne znam kakve imaju pa kažem i pa eto ja nisam još da se povuče ja kažem hađi ja sam i u crvenim i u crnim nema knjige ja nisam zapisan a za nisu vjerovjesnici prolazili kroz to? Nema posustajanja. Neće to ostaviti na miru. Ako insan dođe od jedne stepena i samo je rastu, samo je rastu imanski i znanjem, dođe do stepena i onda kaže, e, ja ne smijem više zbog toga i toga. Počinje šta? Opadanje. Svi oni koji su zastali, braćo, prije deset godina ovdje su mnoga lica bila koje danas nema. Svi koji su zastali, pali su. Jer ova vjera je vjera džemata, vjera žrtve i rada za Allahu vjeru. Ko to nije shvatio, mora da padne. Bilježi ima muslim u svome sahihu. Hadid kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam Beda el islamu gariba Fesejaudu kama beda fatuba lil guraba Islam je kaže počeo na ljudima koji su bili Čudni. Ja kažem gurbeti. Da se neko ne nađe uvrijeđen. se je udu I kaže ponovno će se da vrati na isti taj način kao što je počeo. Nemojte očekivati da će ljudi da dođe neka talas, neki ogroman ljudi da prihvate vjeru i da... Ne, braćo. Nemojte to očekivati. Počeo je na čudnim ljudima, na pojedincima i čudnih ideja i tako će se ponovo da vrati. Fatuba lil pa blago onima koji su gurbeti. Šta znači gur... Gurbe je arapska riječ, baš Gurbe. Šta je gurbe? Gurbe, ajo. Stran, čudan, nešto ne pašiš. Odnosno, kako kaže islamski učnjac, gurbet je onaj koji živi u jednoj dolini. A zajednica s kojom on se druži, u kojoj on živi, živi u drugoj dolini. Što znači ovo? Zajednica ima određeni smjer, živi tako, krše sve Allahove propise. Sve im je dozvoljeno. A ti isto živiš sa njima, međutim, sve oni što rade ti ne radiš. Ne samo da ne radiš, nego im kaže šta? To je zabranjeno da se radi. Kako ćeš biti prihvaćen u takvoj zajednici? Kako ćeš biti prihvaćen? Toplo? Niješ dobiti posla odmah. Gdje god kreneš da se zaposli, imaš posla. Dođeš da prosiš određenu djevojku, otac kaže, ne dam je za tebe. Gdje god, braćo, kreneš, taj te prati. Odeš u bolnicu sa suprugom svojom, nepoznata osoba. Otkud ovo u našoj bolnici ovdje? Jesu Allah? Gdje god odeš, svi gledaju tebe. Zamislite, braćo moja draga, sad, insan klanja pet vakata. Ja klanjam pet vakata. Klanjaš pet vakata. Obučeš se malo drugačije, staviš bijelu kapu na glavu. Ova je do tebe što isto klanja pet vakata. Nema bradu, nema kape na glavi, tijesne farmerice, dođeš na granicu, on elegantno prođe. A tebi kaže, ti sačekaj tamo. Gurbet. Jesu Allah i Ovo se događa. Zbog čega samo? Zato što imaš nešto što oni nemaju. Imaš sunnet Allaha poslanika sa osalem koji hoćeš da praktiš u svom životu. Neko će reći, pa ti dođe kaj se, nemoj ba, ne moraš ba toliko, s svoje kući, nemoj ba tako se oblačiti, nemoj to od sebe raditi. Znaš, težak je život. I ti posustaneš I poslušaš. I tako uradiš. Jesi si se na dobitku? Možda ćeš dobiti posao zaista, ali gubiš kod Allaha za vađele. Bilješ imam u Tabarani. Jedan od rivajeta hadis koji dolazi preko Abdullah ibn Mas'uda. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallame Inne min a'lami sa'ati wa ashratiha Zaista je kaže od znakova sudnjega dana Zaista je, kaže, od znakova sudnjega dana. Da će vjerni, kaže, da bude fi, fi kabileti ezel mine nakdi. Biće, kaže, vjernik u svome plemenu, u svome selu, u sokaku, ulici gdje živi ili u gradu, ezel mine nakdi. Poniženi kaže, šta je nakd? Nakd kaže, između ostaloga, sitna stoka od sitne stoke. Odnosno, da se razumijemo. Imate sitnu stoku. Šta je sitna stoka? Ovce, koze. A e, sad zamislite sad tamo zakržljalo nešto od ovaca i koza. Imate tako, jel tako slučajeve? Zakržljala ovca, zakržljala koza. Ne bi je čovjek što kaže šta? Džaba uzeo. Ovako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu prikazuje da će doći vrijeme pred smak svijeta da će vjernik da bude ponižen kod svoga plemena, u svome selu, u svojoj ulici, što bi mi rekli, u svome gradu, poput stanja ove ovce ili ove koze. Međutim, ovaj hadith je slab, zato što se u njemu nalazi Sejf ibn Miskin, El Basri, koji je slab prenosilac. Međutim, njega pojačava sa drugi rivajet, opet pasta od Abdullah ibn Mas'uda kao njegov govor, koji bilježe budu u svome delu az gdje kaže Hasan el Basri da je Abdullah ibn Mas'ud rekao da će doći vrijeme jeti ale nas iz zemen el mu'minu fi kada doći će vrijeme ljudima gdje će vjernik biti u tom vremenu kaže ezellu min el eme poniženiji kaže od el eme je robinja od robinje vi znate braćo moja draga za roblje da rob recimo kod Amerikanaca prije. Znate za to da su u Africi tamo kupili roblje i vozili u Ameriku. znate za to? I šta se radilo sa tim robljem u Americi? Trgovalo, jeste, kako su oni prolazili kod Amerikanaca tamo? Ha? Ubit kad hoće. Bičevat kad hoće. Šta se događa danas sa onima koji se drže Allaha Đelešanu Slično ovome. I niko ne odgovara. Međutim, ovaj rivajet je prekinut između Hasana al-Basrije i Abdullah ibn Masuda. Iako je rodostan lanac potpuno, jes vjerodostan, prekinut između Hasana al-Basrije i Abdullah ibn Masuda. I ova dva rivajeta jesu slaba, ali ima prilog njima šta ova hadis koji smo malo prije naveli gore da je islam počeo sa čudnim ljudima, garibima i da će se tako sve tako da, da vrati. E, eh, Kaže Imam kada komentariše riječi Allahov poslanika sallallahu alaihi Wasallam, da je Islam počeo kao sa stranim ljudima, odnosno sa čudacima. Sa čudnim idejama imaju u glavi. Neće da piju, neće da puše, neće sjediti za ženama, neće da kradu, neće ništa. A vama sve dozvoljeno. Kaže Imam ovo ne znači da će Islam biti čudan kod ljudi. Jok. Danas imate u našoj sredini. Gdje kažu muslimani, jel tako? Ali za tebe kaže, e, on je vehabijan nije on musliman. Jel tako, braćo? Danas imamo, naša sredina je ovdje kakva? Muslimani ko biva. Muhammed, Ahmed, Zio, Fejzo. Međutim, ti si njima strani elemenat, ti nisi podesan za ovo društvo u kojem oni žive. I izmiste ime za tebe neće ti da dadne priznanicu da si ti musliman. Nego kaže šta? Vehabija. Zbog čega? Zato što nosiš nešto što je kod njih šta suprotno tome. Došao si sa nečim što oni radi. tim im došao da to negiraš. Zato kaže Imam Evzaj, nije to kaže da će Islam biti čuda, ne ljudi se pripisivati Islamu. Mi smo muslimani, Islam je naša vjera, naša Allah. Međutim kaže, Tebi će da negiraju zato što si ti došao sa sistemom života kojeg oni nemaju. Došao si i kažeš kamata haram. Kako haram? Kad svi to uzima, subhanallah, Odmah si šta? Nepoželjan. Došao si da kažeš žena svaka koja uđe u puno ljestvo mora se pokriti. Kako kad su sve naše kćeri žene otkrivene? Nepoželjna si za društvo. Došao si da kažeš da je alkohol haram, kako kada mi još malu djecu, što bi rekli mi sa flašicom ono već učimo da pije pivo. Allah, braćo, jedan tamo se vali, kaže, ha, dede, hod vam djete, tek prohodovnem daje flašu od piva da on... Mi ga od mali nogu učimo da pije, a ti došao sada kaže to haram. Nisi poželjen za ovo društvo. I automatski postane šta? Od onih koji su nepoželjni. Insan kada dođe na ovu, u ovu situaciju, Teško mu padne da nosi teret. Da bude žrtva za Allahu Đelešanu vjeru. I traži neki izlaz da bi, što bi rekli mi, bio vuk sit, a uca cijela. Ali to, braćo traka, ovdje ne može. Bilježi Ibn Hibban u sume sahihu. Jer dosta je nanac prenosilaca, odnosno hadith, i poznati, opće poznati hadith. Ali je Ibn Hibban naslovio poglavlje, kaže poglavlje o tome da čak i učeni ljudi mogu da pogriješe u razumijevanju određenog ajeta. Oni koji imaju ehlul fadli Oni koji imaju znanje mogu da pogriješe u razumijevanju ajeta. I zatim navod jedan od haditha. Hadis ima više verzija. Mi ćemo ovu da uzmemo. Radi se o tome da jedan od ljudi pokušao savjetovati jednog od ljudi. Ashabi. Pa mu je jedan rekao, pusti ga. Za ne kaže Allah Azza wa Jalla alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idh ihtadaytum. Tajid, ja juha alladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man Vele Kaže, o vjernici, vodite računa samo sebi. Neće vam naštetiti onaj koji je u zabludi ako ste vi na ispravnom putu. Pa je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo i zatim se popeo i rekao. Ljudi kaže, vi pogrešno tumačite Allahu ajet. Stavljate ga na pogrešno mjesto, njega tu Allah stavio. Odnosno vi ga, njegovo značenje pogrešno uzimate. Tako Allah njega tom konstatacijom objavio. Zatim je citirao ja juha ladina amenu, taj ajet. Alejkum enfusakum la yadurrukum men dale idhtadaytum. Držite se sami sebe, vodi briga o sebi. Neće vam naštetiti onaj koji je u zabludi ako ste vi na pravom putu. I onda kaže, zaista se kaže ako, zaista, ako ljudi budu vidli munker i ne budu ga uklonili, bojim se da će Allah Đelešanu kaže spustiti kaznu koja će sve da obuhvati i poklopi. Ovo je, braćo moja draga, odgovor kome? Onaj koji kaže, nemoj bahi, de malo se povuci. Četiri zida ti, tvoja žena i tvoja djeca klanjaj, i posti, ali ne moraš ba svaki dan tamo gdje oni imaju dersove. Ne moraš ba svaki dan ići u džamiju. Opasno je. Kloni se toga. se. I mnogi padnu na ovome. Zato su ashabi kad je bile upitane u ovome rekli bi, kaže, aha, ovo nije, kaže, u našem vremenu. Obilježi imam Taberi u sume tefsiru, kaže, rekli bi, to je govor Abdullah ibn Mas'uda i Abdullah ibn Omera. Kada je bili upitani u ovome kaže, ovo još nije rastumačeno. Jok, ovo se ne odnosi na ovo vrijeme. Kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, kaže, ako budeš vidio da ljudi ne prihvataju tvoj savjet, čak da ti vraćaju, kaže, onda alejke bi anfusik. Onda alijekom bi anfusikum. Ili alejkom Kaže, kad budete vidli, da ljudi ne prihvataju tvoga savjeta, čak ti uzvraćaju, e onda viče, onda ovaj ajet za tebe važi. A ti nisi ni probao, <laughs> već si se povukao, već si uzeo taj sebi ajet za dokaz da se više ne žitveš za Allahu Đelešanu Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da ovaj džennet ne može dobiti osim onaj ko se ne bude žrtvovao. Dobro, zar mislite, braćo moja draga, sad insan recimo želi nešto na dunjaluku. Vrijednu stvar. Vrijednu stvar želiš. Da li lijepa kuća? Da li lijepo auto? Da li lijep posao gdje imaš platu ogromnu? da li crveni dragulj da neki kupiš. Jer ga možeš dobiti za male pare. ga možeš dobiti za male pare. Hm? Braćo, čak ne možeš isprositi čednu djevojku, osim ako nisi čedan. Odnosno, otiđe da prosiš onu koja zna Allahu knjigu na pamet i zna Buhari i Sahih na pamet, a ti ne znaš ni sufari. Šta će ti ona reći? Hoće reći, Allah, ja jedva čekam tako. Ja znam, računa za slučaje gdje bi znala reći, kad zapamtiš Allahovu knjigu i kad zapamtiš to sve te dođe da me uzmiš. Dragocjeno mora da platiš. Što je skupocjeno i što je vrijedno mora da platiš. Također, cijena dženeta nema cijeni. Vrijednost dženeta nema cijeni. Ali, da bi došao do dženeta moraš da platiš to cijenu. Moraš je platiti. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Kaže, زر مثليت ući الجنة بس تكوي يزرز أن تدخلوا زر مثليت mislite da الجنة هذا džennet? A da ne budete prošli ono što su prošli narodi prije vas. Dakle, ne imati, ahi moj, ući u džennet, a da ne budeš iskušan, da prođeš kroz sito kroz koje je prošlo tebe, bolji od tebe. Zar Zekarija alaihi selam, braća, nije zaklan? Hajmo recite. Je li zaklan Zekarija alaihi selam? Odnosno, kako dolaze rivajti, a svi su slabi. Svi su rivajti slabi po ovom pitanju. Ali, svi učenjaci sire ili onaj, e, životopisa vjerovjesnika i poslanika su se na tome jedinili, svi govore o tome. Da je Zekarija a.s. salam testerom Tereza. Jahja a.s. salam, vjerodostan rivajet, šta? Zaklan. Znate, ođaš ženet, ti bolje on je dvojice. Cijena dženeta je skupa. I šta se, kada ne prođe ono što su prošli oni prije vas. Mesethumul be'sa wa Bili su iskušavani sa glađu i bolestima i gubljenjem metaka. Sa svim mogućim stvarima koje mogu da pognu, pogodi insan. Vazulzilu. A znaš, šta znači ovo vazulzilu? Šta je zilzal? Potres, zemlju, tri se zilzal. Ida zulzileti ardu zil zaleha. Kad se zemlja strašnim ili jakim potresom potrese. Va zulzilu i bili su toliko uznemiravani, pretresreni, ispripadani. Danas imate, subhanallah il ah, jesi malo počeo šta da učiš? Jesi naučio samo arapski jezik? Odmah te stao tamo na listu. I nadaj se ti nekad po noći dođe, dođe s njim maskama. Pripadnute. Zulzilu, ispipadani, pretrešeni, uznemiravani. Hatta jakule rasulu valladine amenu ma'ahum eta Da bi čak, paste ovo, poslanik i oni koji su sa njim od rekli kad će Allahova pomoći? Nije braćo da kažem ja i vi kad se okupili, ha, kad će Allahova pomoć? Braćo, poslanik, onaj kojim je Allah poslao knjigu, jer poslanici su oni kojim je knjiga dolazile, dolazi knjiga. Oni koji su ubijeđeni sto posto da ih Allah pomaže i da ih neće na cjedilu ostaviti. I oni koji su sa njim od vjernika, zamislite, sa poslanicima su braćo bili uvijek koji najgori ili najbolji ljudi? Najbolji ljudi. Najgori ljudi su ratovali protiv njih. A najbolji su okupili oko njega. Najbolja vrsta imana, najčišća prsa, najbolja pamet, najbolji karakter, najljepši morali. I opet šta kažu, meta nas rullah, kad će pomoć? Zbog čega? Zbog teškoga stanja. A mi? Subhanallah, Daleko, daleko od toga i opet kažemo šta? Ah, i ne mogu ja više. A ništa te još opeklo nije. Ela ine nasr Allahi Kariba, zaista je šta? Allahova pomoć. Karibe, blizu. Kaže subhanahu wa ta'ala opet na drugom mjestu Em hasibtum en tedhulu l-đenne opet. <laughs> Zar mislite ući u džennet? ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين Zar kaže mislite ući u džennet? A da Allah ne ukaže na one koji se šta? Bore na Allahovom putu. Zatim šta kaže? I da ne ukaže na one na koji su šta? Strpljivi. Insan, braćo, kad se žrtvuje na Allahovom putu, neophodan da kod njega mora biti šta? Strpljivost. Onaj koji nije strpljiv će. Ali ako se strpiš na onom što te pogađa, ustrojaćeš. Neko će jedan brat mi kaže, klanju sam, kaže u džami, jedno, do jednoga čovjeka kaže, ja kako sam bio na seždu, me gura. Kaže, da li da mu idem, kaže, nemoj, sabori. <laughs> Ako budeš mu rekao, on će tamo, morati i policiju još nazad. Kaže, evo, uznemiravaj mu džamiju. Sabori. Opet iđi, opet iđi, opet stani do, opet do njega. Kaže, zato kad ja sam stao, pa pazite šta radi u džamiju. Svaki onaj djedo ima svoje mjesto u džamiju. On nik nije znao. Kaže, ja sam došao, ja sam stao odmah da mojedin uči kamet, ja sam odmah jedna dođe čovjek kaže, tamo, ovo je moje mjesto. <laughs> Ako je tvoje što nisi došao, ona A ko je ovdje kriv? Kriv je onaj što predlazi taj saf. Što ne poduči svoje, one ljude koji dolaze u džamiju propisima, osnovama. Međutim, jok, bitno je da kane, a... Braćo, bilježi imamo Tirmidhi, u svome sunenu jer vjerodostan hadith gdje kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam zabrinjavajući braću hadith ala nasi zemanu الزمان الصابر فيهم على دينه كقابض ala džemri doći će kaže ljudima vrijeme. Da će, kaže, onaj koji je strpljiv u svojoj vjeri. Strpljiv u čemu? Na čemu strpljiv? Pazite, strpljiv na svojoj vjeri. Zbog čega? Musibetima. Živiš sa ljudima koji su isto tako nemuslimani. Ali od njih si stalno je I kaže takav koji živi u tom vremenu i strpi se na tome, ala na svojoj vjeri. Jeste poput onoga, el qabd jeste, braćo moja, da uzmiješ nešto, ufakiš. El džem jeste žar. Braćo, zamislite sada da naložimo ovdje vatru jednu, da nam gorino dva sahata. Samo hajde samo što kaže narod. I poslije žar 20 centi se ukaže. I sad dođe neko od nas i kaže, pa hoću da ovo malo zagrbim Šta bi rekli toga za takvog insana? Normalan isto ako biva. Šta bi rekli za njega? Jel taj postupak normalan postupak? Nije normalan postupak. Nešto nešto ima kod njega. Da insan dođe tek tako da se e, da zavati svojim rukama žar, nemoguće. Međutim, ovdje je Allah poslanik sallallahu alejhi ve pisao opisao onoga koji bude strpljiv u svojoj vjeri, a živi sa ljudima koji ga uznemiravaju zbog njegove vjere, da će biti poput onoga koji upravo ovaj žar svojim rukama kupi i drži ga svojim rukama. Nije lako se žrtvati i nije lako biti na ovome putu. Nikako. A da se cijena ne plati. Mora se cijena platiti. Nedavno sam gledao jednog šehova, Ebu isaka al-Huveni. Vjerojatno ste mnogi čuli za njega. Znači to je muhadis, Allah mi oči bolje i godnjega nisu. Vidla nisu. Jako je bolestan. Popio se na minber nakon par mjeseci nije držao hudbe. Nije nikako, ni ders održao. I kaže, između ostaloga, nisam, kaže, mogao izdržat da se na ovaj minber ne popnem. Iz želje, kaže, da vidim vaša lica. A volio bi, kaže, da umrem da me Allah usmrti na ovome mjestu. Jer kaže biduni davati ila Allah ene la usavi šeja. Jer kaže ja bez pozivanja Allahu i žrtvanja, znači na tome putu, ništa ne vrijedim. Jerhamukallah. Ništa ne vrijedim. Žrtvu u svoj život i svoje zdravlje na tome. I opet želi šta? Želi da umre na tome. Onaj koji se povuče, braćo sigurno izgubio. Onaj koji ustraje na tome, sigurno je pobjedio, bez obzira kakav njegov moralni završetak bio. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم